unterwegs, aber ohne dich, ja ohne dich. Bring die Rosen mit, nachdem ich mit Drogen tick in der Wohnung drin. Alles dreht sich um Umsatz. Ich bin nachts unterwegs in der Gegend für uns, Schatz. Nur bei dir komm ich runter. Nein, ich komm hier nicht raus, doch du glaubst an ein Wunder. Immer ist mein Handy besetzt. 24-7, ja, ich häng mit der Gang. Doch du machst dir keinen Kopf, denn du kennst mich perfekt. Booker Packs unterm Bett, sitzt im Mercedes-Benz. Oh, bitte sag nichts, bleib mir auf Distanz frag mich, wie lange du das mitmachst. Mach mein Ding, niemand kann mich dran hindern. Ich bin wie ich bin, deshalb besser lass los. Du willst fliegen um die Welt, doch du weißt, ich bin viel zu kriminell, Baby, besser lass los. Ich hab Stress und muss weg, du bist blind, doch du hältst an mir fest, Baby, besser lass los. Lass uns fliegen um die Welt, bin mit dir und ich raus aus dem Dreck, nein, ich lass dir nicht. dir für immer. Ich will weg, aber wenn ich bei dir bin, fühle ich mich sicher. Alle anderen wären gern so wie wir sind. Gial, ich trag den Schmuck. Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hut. Voltan Super Plus, mein Wagen rum rum. Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hut. Du willst fliegen um die Welt, doch du weißt, ich bin viel zu kriminell, Baby, besser lass es. Ich hab Stress und muss weg, du bist blind, doch du hältst an mir fest, Baby. mit deinem Handy Motorola. Ah, fahren im Sommer nach Kosova. Ah, nur du und ich im s Wir machen 10 in einem Monat. Ah, mit meinem Handy Motorola.